Uztaiak hogeita bat, txupinazoko saio berezia, arratsa deko bostetan, zintzilik irratian. arratsaldeko bostetati ba, sortzia bitarte mentxe egongo gara, zentzelik irratiko ba, urtengo denboraldi hau agurtzen. E, urtero egiten dugun bezala, ba, ba, kolektibo diferentetako ordezkariekin hitz egiten dugu, ba, pixka bat, beraien, bueno, u ikasturtaren edo urtearen balorazio bat egiteko, eta baita ere prestatu duten egitarra guazitzen. Baregu, ez baitxe pea berri, ea, eh, urte, enteren aldetik ze kontzertua prestatu dezuen. Komentatu pixkat, orgoita iruan da, ez, astelenean? Hai, asteleneako prestatu dugu, urtero betzela, kontzertu bat eta hoi, eta buena urte, ba, lautalde ongo eh, oso antzear, gune ezberdinetan, egin nahi, doitu, nahi ditu, bueno, egin goitut, kontzertuak hogeita izango dela preso eta izlarien egunean, ba, bai, ordu batetan enkartela izango dela, gero batkari herriko ja eh, herrira egunean, bertan. Zer daukagu pentsatu da, ba. Bai. eta parranda, hombre, eta euskera, daukagu pentsatu da, seamos conscientes, ¿no? Que cualquier agresión que le hagan a, cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Sobre todo a las ciudadanas de este pueblo es responsabilidad de todo el mundo, ¿no? no vale mirar a otro lado. Porque si miras a otro lado, a lo mejor también le están jodiendo a la propiedad, Entonces las fiestas que sea para todo el mundo. Dijo el ingeniero que si hay que llegar primero a toda velocidad. Con impuestos y dinero, yo destruyo lo que quiero y mi palabra es la ley. Bueno, eta ze, este, ze este plan mal ze este plan nahizugu, y ze, ze yo dieu. Bueno, momentu zukinazua bota, e, helduen dan da atera, eta bentsat eh, ondo pasa ere, eta gero, egia, zanda, parranda bat dugu. Eta nik uste du, ja, bueno, itxafero, itxafero prez dago, eta nik uste du, de eh, daudela bakarrik senalaren, zai, osea, momentu batez bestera izango da jaurtik eta... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Zentenarian letra entzutea eta, eta, eta, eta, zea, eta eukitzea, eh, dena bat. Ez da gitarra nobestaldean dagoen, oindigan. Arantzan. Txupinazoko saio berezia, arratsa deko bostetan. Zin, pelik, irratia.